turi kwa kabiri igerekezo ya 17 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2023 Albert Ndwaye ariko aramfasha kugira nshobore kuvuga mu nyumve kazi nigwanyo murano makuru mu Kirundi ayo nayo kabagizwe n'imwe nkuru nkuru zikurikira abanyororo barenga kwijana bo mu bohero rikuru rya bubanza mu ntara bubanza nyine nibo bamaze kwandura ikiza cingwara ya covid n'icyenda mu kiringo c'indimwe gusa abajejwe amagara y'abantu muri iyo ntara basigura ko abagwaye bari kuba baravugwa abarongo ya makomine ya mutu Katumba na Nyabikere y'intara Karusi n'abarongoye intara basabwa n'ubushikiranganje bujejwe ibidukikije gufashanya n'abakozi b'ubwo bushikiranganje mu gukingira ishamba cimeza rya Ruvubu kubera ko vyibonekeje kwibikoko byinshi byahunze ako karere k'intara Karusi kubera ubukozi bw'ikibi bukogwa n'abahigi inyifato y'umubyeyi y'ibungenze irakora ku nyifato cyangwa y'umwana y'ibungenzwe kuva agisamwa murabyumva muri bucana yandi y'amagara y'abantu yo kuri uno wa kabiri isanga ikatsi kuri radio isanganiro Ano makuru tuyahere mu gisata camagara abantu mu ntara bubanza abanyororo barenga ijana bo mu ibohero rikuru ry'iyo ntara nibo bamaze kwandura kiza c'ingwara ya COVID-19 bajejwe amagara abantu muri iyo ntara basigura ko abagwaye bariko baravugwa muganga Joel Bigirimana arunguye intara y'ubuvuzi bubanza agasaba abanyagihugu bose kubandanya bakurikiza amabwirizwa y'isuku y'ububanza n'inkuru tubaza Space Caritas kabanyana mu kiringo imwe gusa abanyororo barenga ijana nibo banduye ikiza covid cumi n'icyenda muri iryo buhero rikuru ry'ububanza kuri uyu wa mbere abagwaye bari ijana na mirongo itatu n'umunani nk'uko abajejwe amagara y'abantu babitumenyesheje abafise ababo bafungiwe muri iryo bohero ry'ububanza bagasaba ababijejwe gukora ibishoboka byose kugira ngo icyo kiza ntikibandanye kirandagata muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya bubanza nga ngaha arahumuriza asigura ko abarwaye bariko baravurwa byatanguye eh, kubanyororo bashika babiri eh, dusanga baragwaye hanyuma rero tumaze kubona ko na cyane cyane kujya kunyuma baba begeranye intara y'ubuvuzi iri kumwe n'akarere k'ubuvuzi ka bubanza turafashanya mbese n'intara yose turagenda turagira gupima na cyane cyane kujya tugenza turaraba abari begeranye hanyuma turiko turapima rero twarasanze hariho abatari bake bamaze kwandura abo batari bake rero bamaze kwandura icyo twakoze eh, twarabahaye umuti hanyuma turagerageza no kubera ibohero ryari ryaritunganije muri bimwe byo kubashyira ahantu hiherereye eh, kugira ngo ntibagumane hamwe n'abandi eh, bari barahateguye icyo bita izorema mu gifaransa rero turabashyira muri izorema hama turongera rero turazana bya bikoresho byose bikenewe haba imiti haba ubupfukamunwa haba ibikoresho byo gukaraba isuku turongereza kabisa kugira ngo turabe yuko icyo kiza cyurandurana n'imiti imizi mu ntara mbese no ngaha mu bohero muganga Jorane Bigirimana agasaba abanyagihugu bose kubandanya bakurikiza amabwirizwa y'isuku eh amabwirizwa ni yayandi nyene nkuko umushikiranganje w'amagara y'abantu ajeje kubanyikiza ruhanyanganda sida akomeza kubishikiriza eh nuko abanyagihugu bo kwirinda bakirinda kuramukanya eh bakama bariko barakaraba buri gihe eh, bakama bitwararika kutaba hafi na hafi bagatandukana za metero uko zisabwa hanyuma rero rero nibaza ko tuzohangana naco kiretse muri iryo bohero ry'ububanza ico kiza cyaribonekeje kandi mu karere k'ubuvuzi ka mpanda aho abantu babiri b'igihanga bafashwe nk'uko muganga joel bigirimana yabitumenyesheje sibesi karitasi kabanyani bubanza radiyo y'isanganiro Space Caritas kabanyana tugushimire dutandukire eh, avugwa mu bijyanye n'ubutunzi gutanga amasoko ku bantu bamwe ni bimwe mu bituma intwari ibereye idatsimbatara mu gihugu Gabriel Rusiri arongoye Olcom akabona ko ibyo gutanga amasoko biciye mu mahiganwa kugira bikore ababishoboye byotuma n'ubutunzi mu gihugu ubwiyongera yabivuze kuri uyu wa mbere mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru tumukurikire ubu nibaza ko dushobora gutera imbere gute mu gihe twebwe turonka imvura hafi igihe cyose keretse muci ariko ibintu bikaba uko biri n'imyavu n'ibintu bikononekara murabizi neza yuko mw'iri tegeko rigenga amafaranga tukoresha ibice birenga mirongo irindwi ku ijana by'ayo mafaranga ajya mu masoko ya leta mugabo muzogende murabe musanga ari babandi nyine babandi nyine baronka ayo masoko twaratanze ibintu bitari bike tuvuga ingene bobigenza kugira ngo amasoko ya leta ashobore guronkwa n'abantu babishoboye mugabo kubera umwina umunoho indandimwe tuma tuvuga usanga ari akagwi k'abantu bakeye ayo masoko bayaronka bonyine ndabakarurira ifumbire ego n'iby'ubu uya ni fomi iri muri ivyo mugabo nagenda babwira yuko meme n'imbere y'uko fomi baho hari abantu batatu bonyene bari baragabuye ibyo bita uburere nk'uko babivuga bonyene bari baragabuye uburere ibyo bintu rero ugaca usanga umuntu si bisanzwe na gato nta namwe biba mu isi mugende murabe muri Tanzania ingene bagurisha iby'ibitoro murabe muri kenya nibyo muri Tanzania muri kenya barafise ukuntu bagira peridofu bakagira ini komisiyo igatora sosiyete izozana ibitoro mu gihugu mugabo mu mahiganwa ibitabo iwacu amajwi rero ya Gabriel Fira akaba yegeranijwe na Jean Marie Mayonga mu ntumbero yo kwifadikanya n'abafisa mikoro make ubushikiranganje bwa mbere bwaramutse kuri uwa mbere buha ibifungurwa bantaho nikora bo muri komine mugwi intara cibitoke waje aserukiye ubushikiranganje bwa mbere Isabelle Ndahaye umuhanuzi ajejwe ivya politike n'imigenderanire n'amakungu akaba ari nawe yashikanye ku kaganuke kuri bantaho nikora n'inkuru tubaza Ahmed Mutore imiryango igera ku majana abiri y'abantaho nikora bo muri komine mugwi intara ya cibitoke yaronkejwe imfashanyo kuri uyu wa mbere yatanzwe n'umushikiranganje wa mbere iyo mfashanyo ikaba yari yigizwe n'ibitenge ibirato umuceri hamwe n'ibiharage umuhanuzi ajejwe ivya politike n'imigenderanire muri ubwo bushikiranganje bwa mbere niwe yaserukiye umushikiranganji wa mbere muri ico gikogo Isabel Ndahayo akaba yahamagariye abahawe iyo mfashanyo kuyibungabunga anatera kama amakoperative n'ayandi mashyirahamwe yo kwiteza imbere kuzarabakira kugira nabo batera imbere cyane cyane muri ya migambi y'amakoperative tugira amashyirahamwe yo kwiyungunganya dushiraho yuko byoba byiza tugiye turabashyiramwo tukabana mu makoperative nabo bakagira icyo baterereye abaronkejwe imfashanyo bashimye uwo mutima wo gufasha ni ukuri ndashimiye abantu baba bipfuje kuba botugera ko kubera ubukene dufise ni ukuri aha nuko nta kuntu twumva twoshimaha ku mutima sinoro nk'ukuntu ndabishima nukuri twari abakene rwose nk'uno n'inzara nagomba no kutwica n'akarembe nk'aha urabona nta kintu yego ni ukuntu ndashimye imfashanyo ngiye gufasha umuryango n'imfisi n'umwana atagira uturato hama dufungure tumererwe neza bo kwibuka mvuko hariho n'ubundi abandi basigaye muri mirombero babatwa iyo mvuka muzogaruke ntabwo babanditse dusaba leta kugira ize kugora abo bandi basigaye mu mirombero kandi baba mu isoko bari cyaba muri bya bintu by'amabamba icyo gikorwa cyo gufasha abantu aho nikora kikaba cyatanguriye muri komine bukinanyana ku munsi wa gatandatu Heze, aho naho nyene haronkejwe imfashanyo imiryango igera kuri majana abiri Ahmed Mutore tugukengurukira ibiciro by'ibifungurwa abantu bikora komisiyo yose byaduze bimwe bidasanzwe mu ntarangozi aho ni nk'ifu y'isembe ari ubwa mbere gugu ibihumbi bine ku kiro eka n'ibindi umuhanuzi wa buramatari w'intarangozi ajejwe intwaro n'ubutunzi avuga ko ibyo biciro biduga kubera atari mu gihe cimbura akizeza ko umwiyimbura ry'agatasi ibiciro bizokoroka turuke gatoyi mu kanyamakuru makuru y'abandanye isanganiro inama isumba ingimba mu makuru wajanye ibidukikije ya amakomine ya Mutumba na Nyabikere y'intara Karusi n'abarongoye intara basabwa n'ubushikiranganje bujejwe ibidukikije gufashanya n'abakozi b'ubwo bushikiranganje mu gukingira ishamba cimeza rya Ruvubu umushikiranganji yabivuze kuri uyu wa mbere mu nama yari yakoranije abegwa n'ubwo bushikiranganje abo mu ntwaro n'abafise ico babaza aho umuyobozi w'amashamba yamenyesheje ko ibikoko byinshi byahunze ako karere k'intara karusi kubera ubukozi bw'ikibi bukogwa n'abahigi ku bikoko ku bikoko no ku bakozi bacungera iryo shamba cimeza aho abo umusitanteri nabo abo ba musitanteri nabo bakagiriza abo bakozi gukorana n'abo bahigi nk'uko rero mugenzi wacu akorera muri ako karere yabitumenyesheje ibiro by'aburamatari w'intara ya bururi bisaba leta gufasha mu itunganywa no guha agaciro ibibanza by'iratiro biri muri iyo ntara kugira byinjize amafaranga y'agaciro byasabwe eh, abashikiranganji babiri w'ikigega cya leta n'uw'ubudandaji bagendeye iyo ntara kuri uyu wa mbere abo bashikiranganji bamenyesha ko icyo gisata leta itacitayeho bahantu bakaba rero bakaba rero bahanuye amakomine nayo gushira ibyo gutunganya ibyo bibanza mu migambi bategerezwa gukora n'inkuru tubaza zino zabimana Ivyo bibanza vy'iratiro biri mu ntara ya Bururi vyavuzwe ni nk'isoko y'uruzi Nili iri muri komine ya Rutovu, amashuruho ya Muhweza muri komine ya Rutovu na Muyange muri komine ya Bururi, amashamba cimeza ya Bururi na Vyanda Colonel Rudas Bandenza amaso cyo kimwe na Jivanda Ikeza umuyobozi mwishikira mu biro vya Mburamatari w'intara ya Bururi hari mu nama yo kuri wa mbere yatunganijwe n'abashikiranganje babiri uhiga ca leta Odase niyo nzima nura by'ubudandaji na ba mukerarugendo Marie Chantal ni imbere ibiro vy'intara ya Bururi bikaba vyasavye ko ubwo bushikiranganje bwofasha mu gutunganya neza ibyo bibanza bimenyekane kugira ngo ba mukerarugendo baze barasiga amafaranga y'agaciro abo bashikiranganji bompi uko ari babiri bavuga ko kugira ibibanza nkamwe n'ivyo bironke ba mukerarugendo ari uko vyotunganywa neza bikaronka nk'amahoteli canke uburiro bumeze neza kugira ngo ingenzi ze zirahashika abo bashikiranganji bose rero bakaba bahanuye amakomine yo mu ntara ya Bururi gushyira mu migambi yayo ibyo gutunganya ibibanza vy'iratiro biheze bizoshikirijwe ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu bije muri wa mugambi w’ibyo kugwa n'uburyo bijanye bitabije programme mu rurimi rw'ifaransa kugira ngo ivyo bibanza vy'iratiro biheze bizane amafaranga y'agaciro mu gihugu ibururi zeno nzabimana radio isanganiro zinonza mimana tugukengurukire tuve ngaho ibururi dukubitire mu ntara ya gitega aho ibitegwa njabuka amazi bitandatu bishasha vyegeranijwe mu Burundi kugira ngo bitangure kuri mwa murimyi azo kwegera abahinga b'indimo kugira ngo bamugire inama y'ingene iyo bitera babanje kuraba ko igitegwa azo bagomba gitera kiba mu karere aherereyemwo umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi yabishikirije kuri uyu wa mbere igitega mu kiganiro yahawe amenyesha makuru ahereko yerekana ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mezi atandatu aheze igitega n'inkuru tubaza Gerard Nibigira umushyikiranganji w'ibidukikije uburumyi n'ubworozi isangitusi niragira avuga ko mu ntumbero yo kwagura igisata cy'uburimyi hari ibitegwa mvamakungu bishasha bitandatu bigiye kuyongera ku bitegwa bisanzwe birimwa mu gihugu ibitegwa bishasha bishika kuri bitandatu byarasuzumwe birongera birageragezwa ari byo anakaradiye shiya mire piretre hamwe na vaniye ibyo bitegwa kandi ngo bimwe bimwe byose birafise aho bikunda kandi ngo abafundi b'indimo bariko barabisigurira abanyagihugu ibi bitegwa bimwe byose birafise aho birimo nibyo hari bitegwa birimwa mu mihingo myinshi y'igihugu ariko navyo nyene bikaba bifise aho bikunda kurusha ahandi twebwe rero uh, mu ntumbero z'ubushikiranganje tubishishije mu buyobozi bujejwe uh, kwigisha abenegihugu ibijanye n'indimo uh, bariko babikorera babikorerako babyigisha abenegihugu bababwira akamaro kabyo bababwira eh, n'aho bishobora kurimwa n'uko bishobora kurimwa rero umwenegihugu umurimyi agomba kwijukira ibi biterwa yaca eh, yegera abafundi bacu basanzwe bari mu ntara zitandukanye bagaheza bakamugira inama uko yokwijukira bino biterwa ko ahasanzwe arimira vyohakunda canke bitohakunda ibihakunda bagaca bamwigisha uko yovyifatamo ivyo umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Sanctus Niragira akaba yabishyikirije kuri uyu wa mbere mu gisagara ca Gitega mu nama yarikagirana n'abanditsi n’abamenyeshamakuru makuru aho yariko yerekana ivyo ubwo bushikiranganje arongoye bwaranguye mezi atandatu aheze igitega Jean Bigira ku radio isanganiro gerard ntibigira tuguke tuve ngaho igitega dukubitire mu rumonge tuvuge ibijyanye n'indero amadosiye y'abanyeshuri bize kuri kaminuza yigenga isete yo mu rumonge yugawe agiye kwigwa imwe imwe ukwayo abahize biri mu mategeko batunganirizwe abandi bahebuzwe professeur François habyarimana umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi niwe bivuga mu rugendo yagize mu rumonge kubwiwe iyo kaminuza izo shengezwa mu butungane basanze hari abanyeshuri bakiriye itoza amafaranga kandi ihunyanze ibwirizwa ritomora abanyeshuri irekuriwe kwakira muri umwunge n'inkuru tubaza jean Pierre Misako gutanga urupapuro rw'umutsindo birafise amategeko bikurikije icyo kibazo cy'abanyeshuri bahejeje muri iyo kaminuza yigenga impapuro z'umutsindo zitemewe nayo igaheze kugara mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ikigiye gukorwa rero no gusuzuma dosiye imwe imwe y'abanyeshuri bahize abari mu mategeko batunganirizwe abandi bahebuzwe ubu rero igisigaye ni kuraba dosiye imwe ku yindi umunyeshuri umwe ku wundi turabe yuko umunyeshuri yohani yize porogaramu yemewe n'ubushikiranganji hanyuma atunganirizwa turabe yuko umunyeshuri yosefu ashobora kuba yiyandikishije muri porogaramu nubwo yari yemewe n'amategeko mugabo adafise diporome imuha uburenganzira bwo kwiga muri kaminuza kugira ngo ahebuzwe ingaruka zizoba ku banyeshure iyo kaminuza nyene yanditse izi irenga ibwirizwa niyo nyene ibwirizwa kuzikorera uwo mushikiranganji akavuga ko abarongoye amakaminuza mwe nayo bagiye gushigwa imbere y'ubutungane kugira ngo abe aribwo butange intumbero y'ukuntu abo banyeshuri batunganirizwa jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu turangiriza n'amakuru kuri bucana yandi y'amagara abantu nk'uko bisanzwe buri wa kabiri inyifato y'umubyeyi yibungenze irakora ku nyifato cyangwa amagara y'umwana yibungenzwe kuva agisamwa muri banki muhinga mu nyifato n'indero akaba anarongoye n'ikigo clinique de l'education atanga akarorero ko iyo umubyeyi ababaye umwana abyumvira mu ruziri umwana anywa ruba rufise mu rurazi alexi ndayizigiye yongera ko hambavu y'ibyo n'iyo umwana avutse inyifato akuriramwe mu kibano ikora ku nyifato n'amagara yiwe yo mu mutwe idonido na ornera muco umwana ari mu nda ngo aba ubuzima bwa nyina wiwe amwibungenze alex ndayizigiye umuhinga mu by'imyifato n'indero akaba arongoye n'ikigo clinique de l'education hasigura ko iyo nyina anezerewe umwana anezerwa ngo kimenya amenya muri ico gihe umwana ari mu nda ngo arakina cyane nk'iyo nyina ariko araririmba atwenze cane n'ibindi vyiza bitandukanye umuhinga asigura kandi ko iyo nyina ashavuye naho bigira ingaruka ku gukura k'uwo mwana ari mu nda iyo nyina anezerewe umwana aranezerwa iyo nyina ataguwe neza iyo nyina hariho ibiriko birakoroga mu kibano bo babana umugabo abana cyangwa abo bakorana ugasanga babera intambamyi umubyeyi yibungenze ubwo buzima bayemwo buragira ingaruka ku gukura k'umwana akarorero ni uko uwo mubyeyi hariho ibyo nokwita imisemburo ama hormone ubwonko bwiwe butanga bugaca bituma buja kwivanga na rwaruziri cyo bita liquide amniotique uwo mwana rero zicanganye na rwaruziri nazo nizo njya z'umwana ziba zifise umururazi cya rwaruziri rw'umwana rugira umururazi muri icyo gihe umwana arunyoye acishije muri kodombi rikara agakwega arumva ibintu bitagenda neza mu mubiri wiwe uwo mwana kenshi gusanga akunda kwituna mu nda y'umubyeyi wiwe ni ukuvuga wa mwana acaja mu gatengo kuko umubiri wiwe uca utangura kuba menase cyangwa uca utangura kubangamirwa n'ayo mahoromone bigatuma atifuza gusubira kwinjiza lorikida miniyotike agaca ayituna ku buryo hari n'igihe mbere yigigwa inyuma kugira ngo arabe ko yohunga iyo situwasiyo ariko arabamo hariho ikindi cyoco gikomeye cyane ni uko iyo likida miniyotike yahora iritiro hagati ya zine na zitanu ku munsi acanywa hagati y'imwe na zitanu kubera wa mururazi ntashobora kuguma anywa ibintu birura nawe uri kuranywa ibintu bigumenasa ukumva uri kuraribwa mu nda umubiri ntushobora kukwemerera muri icyo gihe bwa bwonko ntiburonka za mfungurwa zikwiye buzabutuma bukura bugakuza ibyo ni ukwitwa ya mihora ishobora gufasha umwana mu guhingura amakuru azoronka muri kazoza umubyeyi yari amerewe neza afise imbanyi ngo niyo kwijajara abyaye ngo kuko ni ikibano gifise icyo ucongereza mu gukura k'uwo mwana wa mubyeyi yari afise ibibazo agifise inda arashobora kubyara wa mwana asanzwe ari magara make mu byerekeye ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo muri icyo gihe rero wa mwana bya bindi byose yabura nk'imunda birasubira bikipangapangana ya mihora ituma umuntu ahingura amakuru akamenya gusobanura igihwanye n'ikidahwanye iriyubaka gushasha kubera yiyubaka bivanye n'ibigumbagumba biriko biramwinjiramwo yumva muri buca n'ayandi y'amagara y'abantu izokurikira alexi ndayizigiye azosigura